When I arrived in the church uh, this evening, I was so happy. А өнөөдөр орой институтээр ирээд их баяртай байлаа. Why? Because we are gathered here in our own church. Учир нь юу вэ гэвэл бид нэр өөрсдийн а, биднэрт хариалагдж байгаа сүмдээ энэ ёслоо хийж байгаа учраас. Happy because uh, we were given again the permission to use our church. а сумын үйл ажиллагаа хэвэн явуулж болно гэсэн зөвшөөрөл бидэнд олгогдсон байгаа. Although I miss going to Zumwalt, I today was supposed to be Zumwalt uh, with Father Ernesto. We had already planned to go there if the permission was not given. Өнөөдөр хэрвээ зөвшөөрөл өгдөг байсан бол Нисаг 100 uh, мод дахь сүмэнд хийх байсан. 100 ног бас явсан бол бас л бас сайхан байх байсан. Яг бол учир нь Father Ernest бид хоёр тийшээ явахаар бас төлөө ялгтын гаргасан байлаа. So thank you for your prayers. I think we are able to uh, continue our services in this wonderful church. Та бүхэн энэ сүмийнхаа төлөө үргэлж залбирч байдаг. Та бүхний залбирал одоо э, энэ зүйлийг даван гарахад тусалж байдагт би их баярлж байдаг юм аа. You have to thank my translator. She was instrumental in uh, obtaining again our permission to go ahead. За тэгээд бид нар одоо зөвшөөрлөө авсан. Uh, we hope that uh, every year it will be more easy to uh, register to take the permission. Ер нь бол сүмүүдийн хувьд э, жил болгоны зөвшөөрлөөр сонгуулахад бэрхшээл бол байнга гарч байдаг. So we are g- here gathered tonight to start with the three days of celebrating, not celebrating, but uh, yeah, to be participating in the Triduum. Uh, Triduum, that is, uh, yeah, the three uh, celebrations that we have before Easter. За өнөөдөр энэ үдшид бид нар А энэ Истер буюу Иесусийн ахин амьдлын баярын өмнөх гурван одоо оргил гэж хэлдэг. Энэ оргилын одоо эхний өдрийг энэ үдш бид нэр тэмдэглэх буюу энэ үдшийн одоо ёслол оролцох гэж байна. Each of you are very much aware of the celebration tonight. It is Holy Thursday wherein Jesus had celebrated the Eucharist and he had washed the feet of his disciples or apostles. Өнөөдрийн ёслол буюу нарийн бүрүү гаргийн ёслол ямар болдог тухай та бүхэн бас сайн мэдэж байгаа бах. Чүрний юу гэвэл өнөөдөр бол Иесус Христ Евхаристийг үүсэн бий болгосон энэ өдөр одоо мөн дагалдагчдын одоо хөлийг угаах ёслолыг үлдэх юм аа. So Jesus instituted the Holy Eucharist. A Eucharist of unity, a Eucharist that gathers people together, celebrating and trying to remember Jesus. Ариун Евхарист буюу магтаал талархлын одоо энэ ёслыг Иесус үндэслэн бий болгосон бөгөөд энэ нь бол итгэл бишрэлтэй хүмүүс эв нэгдэлтэй байгаа эзэн дээр байгаа итгэл дээрээ бүгдээрээ нэгэн нэгдэлтэй байгаа гэдэг харуулж байгаа юм ёслол байдаг. The Eucharist is a celebration uh, or a, uh, a sacrament where Jesus enacted his saving act. Магтаал талархлын энэхүү сакраментээр Иесус одоо аврах үйлдлийг харуулдаг. And it is on that same night when he instituted the Eucharist that he gave an example how to be Eucharist to one another. To be Eucharist to one another is to be life for one another with our acts of service. За тэр Иесус Христ Евхаристийг одоо энэ үдэш үүсгэн байгуулсан хэрээр Иесус Христ хэрхэн Евхарист байх үлгэр дуурайлыг бидэнд харуулсан бөгөөд түүнчлэн бид нар бие биендээ Евхарист байх үлгэр дуурай жишээг тэр өөрөө бий үзүүлсэн юм аа. His great sacrifice of dying on the cross. His crucifixion is service to each and every one of us that we have to be grateful about. If there is anything that remains, that should remain in our hearts to be happy with, with all these uh, celebrations that we have, it is because Jesus has redeemed us. За Иесусийн хамгийн одоо агуу золиослол бол өөрийгөө загалмаад одоо цуглуулсан энэ золиослол байгаа. Энэ золиослолоо дамжуулан хүмүүсийн төлөө үйлчлэл үзүүлж болдгийн магдыг тэр харуулсан бөгөөд энэ жишээнээр үндэслэн Иесус Христ итгэгчид бид нар бие биенийхээ төлөө үйлж бие биенийхээ төлөө сайн сайхан зүйлийг хийж чадна учир нь юу вэ гэвэл тэр биднийг өөрийнхөө цогцолтороо биднийг э, нүглээс авсан юм аа. He assumed, he assumed the role of a servant to be able to reach out to us and to do this kind of service, service of saving us. Хүмүүст хүрч хүмүүсийн төлөө үйлчлэл хийж болох үйлчлэгч ямар байдгүй гэдгийг тэр харуулсан. Түүгээрээ өөрийнхөө үйлчлэлээр бас биднийг авралт хүргэсэн юм аа. And it's a very strange action that he did. It is a degrading action that he did by washing the feet of his apostles. Тэр нэгэн одоо гайхамшигтай үүлийг одоо үйлцсэн бөгөөд тэрний үг гэл тэр өөрийнхөө дагалдагч нарын хөлийг угаасаа явууллаа. It's only slaves who will do that. А үүнийг бол зөвхөн боолууд одоо угаадаг байсан, хийдэг байсан. I never heard of people washing the feet of others. Except maybe you, you can wash the feet of your children when uh, they, they are dirty or when they go to bed. But have you washed each other's feet before? Did you ever wash in your old age or in your adolescent? Have you ever washed the feet of others? Ер нь амьдрал дээр жирийн хүмүүс бие биенийхээ хөлийг ер нь угаадаггүй харин магадгүй ээж аав нь Хүүхдийнхээ хөлийг угаадаг байж магадгүй. А тэгэхээр та охин биеийнхээ хүмүүс ер нь биеийнхээ хөлийг угаалж исэн тийм одоо үйлдэлийг юм уу жишээг одоо амьдрал дээр мэдхүү. It is degrading. It is not worth. Yeah, you to be washing the feet of others. Тэгэхээр өөр хүний хөлийг одоо угаана гэдэг бол өөрийгөө дорд үтсэн ийм үйлдэл гэж үздэг. In Taiwan uh, washing the feet of others, yeah, I could not think about it because it has other meaning. Жишээлбэл тайванд бол э, өөр хүний хүлээг угаана гэдэг бол байж болохгүй зүйлс. Ягаад гэвэл энэ бол э, маш өөр утгатай байдаг. But that is the way our Lord Jesus has shown us how to be good to one another, how to be concerned with one another, and how to love each other by doing service to others. Харин бидний их эзэн Иесус Христ бид биенийгээ хайрлаж, бие биенийхээ төлөө сайхан сэтгэл гаргаж, бие биенийгээ асарч хамгаалахын төлөө ийм үйлчлэл хийж болдгоо гэдгийг бид дэлгүр дуурайлаараа харуулсан. So I hope that uh, yeah without doing that without washing the feet of others you remember that service is our business as Christians. Тэгэхээр христчэн хүмүүсийн хувьд бол бусдын төлөө үйлчлэн гэдэг. Үйлчлэгээ гэдэг бол бидний одоо нүүр царай юм а гэдгийг та охин ойлгож аваарай. At any time and anywhere we are called to this service. Бид нар хаанчилсан ямар ч цаг үед энэ үйлчлэгийг хийхэд дуудагдсан байдаг. Not only to your families, not only to your society, your communities, not only to the church, but anywhere and anytime you are called for to do service. Тэгэхээр энэ үйлчлэгийг бол та бүхэн зөвхөн өөрийнхөө гэр бүлийн төлөө хийгээ зогсохгүй, найз нөхдийнхөө төлөө хийгээ зогсохгүй, энэ өөрсдийнхөө байгаа нийгэмдээ, өөрсдийнхөө байгаа одоо хамт олонны дунд ер нь хааж явсан гэсэн, ямар ч цаг үед гэсэн энэ үйлчлэгийг одоо хийгээ дуудагдсан байдаг юм аа. So in these days coming days uh, we will be joining our Lord Jesus in his uh, walk, in his journey towards the cross and towards his resurrection. And I don't like you to be bystanders. To be onlookers just looking at the services, just looking at uh, just looking at the services that are happening in the church. Involve yourselves, not by standing at the side, but when we come for the services. Now we will see the washing of the feet. Try to involve yourselves, reflecting if the Lord Jesus is the one washing your feet, what do you feel? So you have just to be thankful. За өнөөдрийн болон одоо дараагийн өдрүүд болох сүмдэр болох эдгээр ёслолууд болон эдгээр үйлчлэлүүдээр та охин хаа хамаагүй ох та хамаагүй хүн шиг хажуунаас бити хар зогсоорой. Дээрээс бити хар зогсоорой. Харин эсэргээрээ та охин эдгээр үйлчлэл би сэтгэлээрээ оролцож а би сэтгэлээрээ үүнийг мэдэрч байгаарэ гэж би хэлмээрэн ялангуяа өнөөдөр орой хөл угаах ёслол байж байна. Энэ хөл угаах ёслол та нар хажуугийн хүний харцаар биш харин өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлээр энд оролцоорой. And especially tomorrow when we are going to have the exaltation of or the adoration of the cross. Let us place ourselves in the service. We have to empathize with Jesus dying on the cross or having the way of the cross. We have to walk together with Jesus, feel how he felt when he was undergoing this. That's the only way that we can know the meaning of his great sacrifice of his death because of you. За мөн маргааш болох загламын зам загламын мөн одоо загламын хүндлийн ёслуудад бас өөрийн зүрх сэтгэлээрээ чин сэтгэлээс оролцоорой гэж хэлмээр байна. Учир нь юу гэвэл хэрвээ тэр чин сэтгэлээрээ та нар оролцож чадах юм бол Иесус Христ биднийг аврахын төлөө өнөөдрийн бидний төлөө хичнээн өөрийгөө золиосолж, маш их зовлож, шаналж, тэр загалмайг үүрч биднийг одоо аварсан гэдгийг та бүхэн өөрийн бие сэтгэлээрээ мэдэх болно. Бас түүний уу гашууг, зовлон шаналлыг хаалцж чадах болно. You should based an experience. Jesus experience when He is. It's only when we are able to place ourselves in the shoes and in the life of Jesus that we will be able to resurrect with Him on this day. Иесусийн зовлон шаналлыг өөрийнхөө зовлон шанал мэтээр ойлгож түүний оронд өөрийгөө тавьж чадсанаар түүний зовлон шаналлаас тав хүн хуалцаж чадсанаар түүнийг дахин амьлахад нь бас хамт байж чадах юм аа. So I wish you a meaningful observation, observance of the Triduum or these three days that are happening before resurrection. Ийм учраас Иесусийн ахиан амьдлын өмнөх энэ ариун оргил 3 энэ өдөрт э, өдрийн ёслуудад та хүн чин сэтгэлээсээ оролцоорой гэж би одоо юрэх байна. Thank you.